Sí, deu fer la millor una olor bona, eh? la millor... No, no sé. algú, algú, perquè sempre que vinc, sempre hi... A, sobre a la millor, vés a saber inclús el sabó o qualsevol cosa. Tens que, tens que 没没没。